коли я зійшов до самого берега. Часто ім'я нашого капітана називає. Ну, я й зрозумів. Почув, що пароплав острів залишає, і страх на нього напав. На пароплав хоче, я його й забрав. Тим часом Ларсен піднявся на капітанський місток. Кар зустрів його суворим запитливим поглядом. Капітане Кар, звернувся до нього Ларсен, я прийшов сказати, що я здаюсь і звіряю своє життя вам. Кар відповів йому холодно, стисло і твердо. Як злочинця я заарештовую вас, шкіпер Ларсен, і передам владі. Товаришу Лейте, посадіть цю людину в окрему каюту і поставте коло неї варту. Єсть, відповів Лейте, і, повернувшись до шкіпера, сказав Ходім. Кар повернувся, підійшов до машинного телеграфу і перевів ручку на сектор малий вперед. Соломін закрутив ручками штурвала і пароплав, натискаючи кормою на кригу, почав розвертатися. Штовхнувши носом кілька крижин, користуючись з кожного розводдя та розколом, рушив уперед. Був момент, коли, вскочивши у вузьку розколину, він зупинився. Пароплав тиснув на кригу, але розколена не розходилась. Тоді Кар подзвонив повний вперед і, натиснувши з усієї сили, лахтак розсунув стіни розколини. За годину пароплав вийшов на чисту воду. Кар викликав до себе Павлюка. Повідомте Архангельськ, що лахтак власними силами вирвався з криги і йде чистою водою. Товаришу капітан, сумно відповів велетень. Дозвольте перейти мені працювати в кочегарку. А що таке? Наша радіостанція попсувалась, і я ніяк не доберу в чим справа. Погано. Ти пробував радитись із запарою й торбою. Радився. Вони теж оглядали, але в чим справа не знають. Кар нахмурився. Ясно, серед усієї команди ніхто, крім Павлюка, на радіо не розумівся знов доведеться бути німим пароплавом. Що ж, сказав він Павлюкові, спробуй ще. А коли нічого не вийде, валяй в кочегарку. Лахтак ішов на захід. Кар знав, що Запара, Лейте і вершомет ще на початку весни спостерігали там чимало ополонок, які, очевидно, утворилися під впливом теплої течії. Він хотів скористатися з тих теплих вод щоб пройти до північного берега острова, оглянути таємничу бухту з підводним гейзером і спробувати набрати з озера нафти. Справді, обходячи острів із заходу, Лахтак не зустрів криги. Вузька крижана смуга вздовж берега швидко тоншила і нарешті зникла зовсім. Лише на півночі, над обрієм білявилось небо, свідчачи про присутність там криги. Очевидно, там починався район постійної заледенілості. Лахтак підійшов до бухти браконьєрів. Так само, як і взимку, посеред бухти шумувала окропом вода, а навколо розпливалися сині нафтові плями. Гідролог набрав зразків води для дослідження. Кар не одважився заходити у цю невивчену і невиміряну бухту. Проминувши її, Лахтак підійшов до того місця, звідки видно було нафтове озеро. На розвідку поїхали на шлюбці Торба, Запара, Бенсон і Стьопа. Вони повернулися і ствердили те, що вже було відомо про цю нафту. Набрати нафти на пароплав було не такою вже складною справою. За це взявся Лейте. Між півбаком і спардеком лежав догори дном чималий баркас. Ним користалися ще на новій землі під час вивантажування будівельних матеріалів. Тепер його спустили на воду, поклали в нього ручну помпу і всі, які були на лахтаку шланги. Шлюбка відбуксувала баркас до берега. На нафтовому озері встановили помпу і шланги провели до моря. З озера накачували нафту в баркас. Накачавши, відбуксовували до пароплава і там перекачували в цистерну. Два дні тривала важка робота. Всі страшенно потомилися.